Când Isus a fost lovit, biciuit, când cei răi l-au pălmuit pe Isus, am fi vrut să auzim pietrele strigând, însă pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut, s-a uitat, s-a uitat.